Kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, također visoki dome, dame i gospodo. Poštovana gospodo, kakve ste vi spodobe na krvave ruke, čiste bile rukavice Poštovana gospodo, jesu li vani ga prisili vaši obili domjenci i zdravice Poštovana gospodo, jeste se ustojili, jeste se ugojili, jeste li se išta dogovorili gospodo Evo vam Širo tekući prostor, moj znoj Broj telefona visi najkilaža toj Cipela i datum rođenja Adresa stanovanja i prava zgredanja Moje vrijeme, moje zdravlje, moj razum, moj DNA Otisak i potisak banke podataka Moja slika, moj prika, sura mater, čača, sestre, braća Moji snovi, strahovi, planovi i sve šta znam komatu palite što slažu rečenice Poštovana gospodo kako ide poslovno Doslovno krediti kamate i vjenice Poštovana gospodo imamo mene zanimaju Vaši stavovi ni genijalni planovi Poštovana gospodo na prodaju. Mi nismo za izdaju. Mi nismo sramota ove države. Poštovana gospodo, me tebi spodobe na krvave ruke, čiste bile rukavice. Poštovana gospodo, jesu li vani Poštovana gospodo i golem, najbolja poruka za političku klasu. Svi vi koji ste glasovali ovih dana na izborima, nadam se da se nećete suviše razočarati. Jedan slovenac je rekao, e, objašnjavajući šta se dešavalo zapravo na izborima u Hrvatskoj, da je HDZ odhajao. Jeste HDZ je odhajao, prihajao je Zoran Milanović i SDP, a prihajao je i Zoran Janković. E, ovaj kupik je pomalo specifičan, specifičan je iz nekoliko razloga, a najveći je zapravo zato jer prvi put u prethodnih, odnosno u 29 epizoda, koliko ih je do sada bilo, ovo je upravo 29. ide, odnosno ne ide u živo ne ide u živo iz jednog razloga, a taj razlog je naša gošća iz 24. kupeka, Slobodanka Boba Đuderija, e, narodu poznatija kao Marčelina, koja se dok ovaj kupek ide na Novom Radio Beogradu, koji odbrojava svoje posljednje dane, a možda i sate, e, ovih trenutaka zapravo upravo drži slovo i banku promovišući svoju knjigu o kojoj smo i pričali između ostalog u tom 24. kupeku, a kojeg možete naći na www.archive, odnosno archive.org. Ukucate samo kupek u pretraživač i tamo ćete naći nekoliko, odnosno posljednjih jedno 7-8 epizoda. E, bez obzira što kupek ne ide uživo, živo, e, neće nam biti dosadno za ovaj 29. kupek po redu pripremio sam nekoliko interesantnih stvari i dosta dobre muzike. Jedna od stvari je posredno i vezana za samu muziku, e, naime 9. novembra u Banja Luci je e, održan jedan zanimljiv e, naučni međunarodni skup pod nazivom kritičke kulturološke, kritičke kulturološke studije. E, bilo je tu svačega lepoga i svačega dobro začuti, čuti, međutim ja sam izdvojio za ovu priliku e, predavanje Marije Bliznac pod nazivom Rock and roll u balkanskim ženama, zatočenice mitova ili nositeljke društvenih promjena. E, u nastavku Kupeka slušat ćemo Mariju Bliznac i njeno predavanje. A nakon toga poslušat ćemo i ekipu iz Queera, e, iz Kvir Zagreba, iz udruženja Kvir Zagreb, e, koji su ovih dana bili su organizatori jedne jako zanimljive izložbe koja je otvorena u Muzeju grada Beograda. Izložba je o nacističkom teroru nad homoseksualcima. E, što nam opet negdje daje šlagvort, odnosno i uvod u dešavanja u Crnoj Gori, pre svega u Podgorici, gde je nedavno promovisan spot Mi smo dio ekipe, e, koji je radio Centar za građansko obrazovanje, a zbog spota koji promoviše e, homoseksualnost kao jednu svakodnevicu, glumci su nažalost morali da napuste Podgoricu. Nadam se da su se vratili i da nemaju više nikakvih problema. Kao što sam rekao, u nastavku kupeka dosta dobre muzike, a nastavljamo u istom tempu, odnosno suština je ista, <laughs> ostalo su nijanse Elemental i Ljuljaj Brod. na srce, to smo mi, pusti ih nek, rade po svom Neka se nadaju glasu tvom, ti im ga daj, ostani tih Makar si bijesan sad na njih, tako je bilo, tako će bit Misliš da neće se promijeniti ništa bolje, ništa gore Sve je prigušeni mir, samo promatram sa trakom preko usta kurvin pir A vidim sve signale, sasvim jasni su znakovi Niko ne iskače, samo vlakovi karavane prolaze Pustinja je u nama, spavam dok me gaze Al ne budi me galama Ma što bilo što da se desi Pretihi smo mi Nema toga da pokrene me Da ustanemo svi Jedna glava pretihog je glasa Znam, Dvije glave misle mudrije Znam, znam A tri glave sledit će ima kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Elemental i Ljulja i Brod. Pogledajte spot na YouTube-u, mislim da će vam se svidjeti. E, kao što sam najavio u ovom prvom delu e, Kopeka, slušat ćemo Mariju Bliznac i, Bliznac i njeno predavanje o rock'n'rollu u balkanskim ženama. E, ali pre nego što poslušamo Mariju, ja bih samo želeo da najavim jedan događaj koji donekle ima veze sa onim što je Marija i pričala. Naime, u Muzeju istorije Jugoslavije 17. decembra bit će otvorena izložba Posljednja mladost u Jugoslaviji 1977. do 1984. E, o čemu se radi? Naime, Kažu, generaciju buntovnika koja je stasavala nakon 1968. više nisu zanimali postojeći modeli dominantne kulture, socijalističke ili građanske, niti im nisu bili bliski disidentski kulturni obrazci. Samoorganizovano i bez straha od improvizovanja, oni prisvajaju mrežu omladinskih i studentskih institucija i stvaraju svoju autonomnu kulturnu sferu, jasno povlačeći granice spram drugih kulturnih obrazaca. Dok disidenti bio bitke oko zbirke pesama Vunena vremena Gojka Đoga, drame Golubnjača Jovana Radulovića i romana Nož Vuka Draškovića, mnogi tinejdžeri prave fanzine i izvode buntovničke pesme koje ruše društvene tabue, ali jezikom koji cenzura ne razume. Autori ove izložbe su Marina Martić i Stevan Vuković. Marija, izvoli. E, evo ja bih nešto rekla o, ovaj, o reprezentaciji žena u rock'n'rollu ovaj, na našim prostorima. Ovaj, pošto je ta reprezentacija ovaj, u mom mišljenju vrlo negativna, ovaj, evo počet ću sa jednim citatom od Foucaulta e, koji tvrdi da od kada su žene postale zanimljive putevima naučnog diskursa, obilježena su kao histerična i nervozna bića svedena samo na svoje reproduktivne organe. Kada pomislimo na umjetnost, pitanje, nažalost, nije da li i do koje mjere su žene tokom istorije bivale potlačene, nego zašto je to i dalje problem u šarenom svijetu, recimo rock'n'roll muzike ili metal muzike ili svake muzike koja proizlazi iz, iz ova dva žanra. Eh, u istoriji eh, je bilo eh, kada su se žene odgajale samo da se jel, udaju i budu dobre žene i majke, bilo je prestižno imati ženu ili čerku koja je bila muzički nadarena i ovaj, kad bi one postale jel, previše muzički nadarene, nivo bavljenja muzike je podignut na neki viši profesionalni nivo E, onesposobljujući pritome žene da razmišljaju o muzici kao potencijalnoj, potencijalnoj karijeri ili čak izvoru zarade. E, tu je zanimljiv, e, na primjer, i fenomen grupija koji je nastao u drugoj polovini prošloga vijeka, u Americi naravno. Rock'n'roll cura, cura za sve, bezbrojnih, bezime, bezbrojnih bezimenih djevojaka je bilo masu i ona su tražila svoje mjesto pod rock'n'roll suncem ili pod rock and roll izvođačima. I tu treba shvatiti kao ozbiljan problem degradiranja, marginalizovanja i vrijeđanja žene u okvirima muzičkog fenomena koji se protezao i proteže se, razvija se i cvjeta u svim dijelovima svijeta. E, kao i sve ostalo i ovo nam je zakasnilo jel, na naše prostore, ali je stiglo i ostavilo traga. Pitanje jeste kako su žene bile prezentovane u ovom dijelu rock orbite ovaj, e, smatram bitnim da e, u daljnji tok analize uključim e, Mihanovu analizu stereotipa u medijskoj reprezentaciji žena na američkoj televiziji, jer ja mislim da je isto tako bilo i kod nas. Ovaj, znači imamo The Imp kao Prvi karakter koji se nalazi u medijima, e, u prijevodu im znači, slobodno prevodeći, mali džavo, ona je e, rebelira, aseksualna je muškobonjasta, imamo dobru ženu koja je e, usredotočena na, na kućni život, koja je atraktivna, imamo The Harpy, to je pticu grabljevicu koja je agresivna i samostalna, imamo The Bitch, kuju, Eh, koja je podla, eh, podla, lažna i manipulativna, imamo the victim, to je žrtvu, eh, koja je pasivna, trpi nasilje ili nesreću. Imamo the decoy, onaj mamac koja je naoko bespomoćna, zapravo snažna, the siren, to je sirenu, koja svojim tijelom, to jest nekim seksualnim atributima, ovaj, kako da kažem, e, tjera muškarce da završe loše. Imamo e, kurtezanu koja koju možemo naći u salonima, kabaretima koja se bavi prostitucijom, imamo the witch, to jest vješticu koja ima e, naoko više snage, odnosno njena uloga je bitnija, ali ona ipak ovaj, subordinirana, subordinirana muškarcima. Imamo također i the matriarch, ovaj, to je matriarhat, e, koja je autoritet u, u familiji, starija, uvijek i deseksualizovana. E, nastavila bi sa krat, e, po ovom, po ovoj znači šemi ovaj, Mihanovo, nastavila bi sa analizom Sonje Savić, to jest njene uloge u filmu Crna Marija. Ovaj, gdje, gdje je očita kombinacija nekoliko prije navedenih stereotipa. Film koji je iz 1987. i iz Srbije, tu je nastao, film počinje sa scenama koje neodoljivo liče na reprezentaciju rock muzičara sa zapada, preciznije govoreći sa područja Velike Britanije i Sjedinjenih američkih država. Mislim da nema tona u tom filmu, lako bi bilo pomis da je upravo riječ o uratku e, neke zapadnjačke produkcije. Znači tu imamo gomilu nekih bezličnih, plastificiranih plavuša, jednu Kleopatru koja se tu šeće, jel? Ovaj, i pjevačicu koju glumi Sonja Savić i one služe muzičare, sjede im na krilu, donosi im pića i slično. E, muški dio glumišta e, djeluje superiorno i nada sve privlačnije i zanimljivije publici od ženskog dijela. Sama Sonja, to jest njena uloga, koja, kako već rečeno, tumači pjevačicu benda oko, kojeg se radnja filma odvija, jako je seksualizovana. Oskuno je obučena i zavodljiva, u nekom dijelu podsjeća čak i na Madonu, i ona je u početku filma Harpi, to je ptica grabljivca. Agresivna je, samostalna, pod, zatamljenim svjetlom. Ovaj, ona se lagano pretvara u u Kurtizan, dok se uvija oko muških članova benda izvodeći pjesmu na bini. Kurtizana se zatim pretvara u vješticu The Witch, kada je Ševa, koju glumi Milan Mladenović iz EKV-a. Da, ovaj, i to ima neku <laughs> osmisleno značenje. Govori, tvoje samo da čutiš i da pevaš. Kada se od tebe to traži, to je citat iz filma ona pred njim ovaj, stoji pognute glave i ima neki e, osmijeh na licu, ali da se tako izrazi neki patetičan osmijeh i stoji tu jel, pognute glave i tu postoji naznaka neka e, lagana da ona ipak ima nekog višeg značenja u tom projektu, jest da nije bitna kao, muški sudionici, ali ovaj, ona je tu ipak pjevačica i ona je posebnija od običnih žena. E, najočitija kombinacija e, prije navedenih stereotipa, e, možete ovdje da vidite kako se to pretvara jedno u drugo, ovaj, jeste vidljiva u sceni kada glavna glumca čuči ispred ševe, to jest Milana Mladenoća, i spominje pokojnog im predvodnika Zenita, te postavlja pitanje da li su njegovo ponašanje i ogorčenost uzrokovan činjenicom da je Zenit i oprostite na jeziku, ovaj, ševio pjevačicu, to je citat iz filma, te time ona postaje sirena, pošto je ona ovaj, zavadla tu ta dva muškarca, i Ševa je zatim šamari pretvarajući je u The Victim. U ovoj sceni je zanimljiva i sama fizička podređenost glumice, pošto se ona nalazi u čučećem položaju i to ovaj, samo pojačava onu psihološku podređenost koja je očita ovaj, u tom filmu. Lise L. Rhodes um, koja se zove Women and Rock Culture i koja je iz 2005. u kojoj se ona bavi isključivo reprezentacijom žena u rock kulturi. Između ostalog se bavi i grupima. Intervjuiše ih, intervjuiše ih i ispituje njihovu, uh, kako ona kaže, dvojnu zaostavštinu, samo i promiskuitetnog ponašanja te se potrebno zapitati da li je u našoj rock kulturi bile žena koje su tako trčkarale za rok zvijezdama. Jeste. U Sjedinjenim američkim državama takva jedna, to jest najpopularnija od njih, koja čak napravila karijeru, od toga se zvala Pamela Desbars, a na našim prostorima se jedna od njih zvala Biljana Trifunović. Biljana Trifunović je, kako kaže jedan internetski forum, sestra od tetke feministkinje Jasmine Tešanović. Jasmina je prvo, prva mladoj Biljani predstavila svijet pop arta i pop kulture, e, gdje se Jasmina, koja je postala feministkinja, uspjela stepencama emancipacije, Biljana je pala sa istih. Uspoređivao se je sa Lolitom, bila je muza mnogim zvučnim imenima, uključujući Bregovića, Juru Stublića i svi ti ljudi su nju zaboravili, jel ona je totalno depersonificirana. ovaj, I zvali su je bez ideja. Mislim, postoji mnoštvo priča zašto su oni nju tako zvali, ovaj, to većinom ništa nije nešto. Ali samo to ime bez ideja men zvuči nekako jako ružno i ponižavajuće. Znači tu imamo jednu grupi curu domaću koja je rodila sumitu, živjela i umrla u istom. I Biljana Trifunović se uklapa u stereotipan opis grupija, mislim, koji je vrlo jednostavan zapravo. Promiskuitetne, uvijek mlade, poskudno obučene, većinom sa nadimcima kao što vidimo i kod bez Prema nekim izborima naziv grupi nije imao negativnu konotaciju dokle god se ponašanje takvih mladih žena držalo u okvirima prihvaćenog ponašanja. Kako god prema jednom objašnjenju riječ i psihološke slike e, grupi, e, grupija značenje jeste to e, da grupi imaju fanatičnu želju povezanost sa nekim, u većini slučajeva muzičkim idolom, te olako prihvataju svoju podređenu poziciju, što je vrlo onako negativno. Kako se navodi u nekim zapisima o životu i vremenu Biljane Trifunović, ona je fanatično obožavala nekolicin velikih imena umjetnosti i muzici ex prostora, mijenjajući ih zavisno od njihove popularnosti. Tako od popularnog slikara Vlaje ona rekla e, dobro ti su sad možda broj dva u, regionu što se tiče jel, njegovog statusa, ovaj, ja ću da pređem na bregu jer je on broj jedan. Prema Helen Davis, e, u diskursu muzičkog e, žurnalizma žene su isključene iz ozbiljnih diskusija i kao muzičarke i kao obožavateljke. Ozbiljni rok žurnalizam je, kako dalje navodi Davis, potpuno zapravo nedostižan ženama, iako Davis u ovom članku govori o britanskom rok žurnalizmu i predstavi rok muzike u medijima, smatram da se ovo može prenijeti na širi kontekst, to jest ovaj, i na naš region i da je medijska predstava žene, ako ne ista, onda vrlo slična Davisinoj teoriji predstave žene u rock'n'roll svijetu ex-Jugoslavije. E, što je meni onako ostalo u glavi jeste e, pitanje kako je praktičnu svrhu Biljana Trifunović imala u tadašnjem, kako, kako kažu, dekadentnom životu Beograda i ostalog regiona. Ona je tu bila samo kao neki objekat i fizički no, mm, mislim neka stvar kao slika, kao ono kao gajba piva, tako su i nju gledali sam negdje našla. E, završila ovo sa jednim e, ne baš kratkim citatom Susan Bordu e, koja kaže Gledano historijski, disciplina i normalizacija ženskoga tijela, možda jedino džender ugnjetavanje koje se samo sprovodi iako u različitim formama sa starosnog, rasnog, klasnog i seksualnog aspekta mora biti priznata kao nevjerovatno dugotrajna i fleksibilna strategija društvene kontrole. U samom našem dobu teško je izbjeći priznanje da savremena preokupacija izgledom još uvijek daleko prisutnija kod žena nego kod muškaraca, čak i u našoj narcističkoj i vizualno orijentiranoj kulturi, može funkcionisati kao backlash fenomen, to jest vraćanje unazad, ponovno pozivanje na postojeću konfiguraciju spolova, a protiv bilo kakvih pokušaja da se izbjegnu ili transformiraju odnos moći. Hvala calle. kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. To je bila Marija Bliznac e, i predavanje o ženama u rock'n'rollu ili rock'n'rollu u ženama. Kako vam je draže, nadam se da vam se svidjelo, meni je bilo vrlo simpatično sve ovo slušati i podsjetiti se. E, žena poput Biljane ima i dan danas, međutim o njima se baš takve legende ne pričaju ali sve je to deo rock'n'rolla, nije umro, kao ni punk. Da, kad smo već kod panka, e, ovih dana je na festivalu autorskog filma bio je prikazan film e, Punk od je mrtav, mislim da je tako na makedonskom, odnosno Punk nije mrtav, Vladimira Blaževskog, odličan film, preporučio bi vam ga da ga pogledate ako i kako e, možete, a ono što ja mogu da vam obećam, je Vladimir Blaževski verovatno već u sljedećem kupeku. Primijetili primetili ste da je predavanje Marije e, prekidano, odnosno prekinuto u jednom trenutku, pustili smo Ben Sopot iz Banja Luke, e, nakon toga još dva izvođača iz Banja Luke, Post Scriptum i mladog izvođača koji se krije iza imena Plavi podrum. E, to su pesme koje su se nalazile na kompilaciji Restart, e, zajednički projekat u UNS Geto i UG Oksigen, Oksigen, e, koji su inače ovih dana otvorili konkurs i za drugu kompilaciju, odnosno Restart 2 ono, UNS je inače Udruženje nezavisnih stvaralaca i aktivista Geto. Konkurs e, je objavljen za 10 pesama koji bi trebalo da se nađu na toj kompilaciji, a inače svi mladi afirmisani, neafirmisani bendovi iz regiona koji ispunjavaju uslove kao što su pesme koje se šalju, trebalo bi se kretati u okviru sljedećih muzičkih pravaca. HC, punk, ska, reggae, dub, hip hop, trip hop, alter, tekstovi pjesama trebalo bi da se bave socijalnom tematikom, te da budu na nekom od jezika naših naroda i narodnosti. Potrebno je ispuniti i sljedeći tehnički uslova, to je MP3 format, kvalitet 320 kilobajta po sekundi, ja bih rekao, kbps. Kratka biografija i fotka benda, sve to može da se šalje na n-s-a-g-e-t-o, sve to jedna reč, at gmail.com. U nastavku kupeka nešto sasvim drugačije. Jedan čovek zaboravio I gramofon nije isključio se da je svoga probudio Pa se sused jako podnapio Sve zbog jednog gramofona Sve zbog jednog gramofona Pijan sused auto vozio Prolaznika jednoga ubio Osos a Castillo, Poznań polazio, se zbogiedno gramofona, se zbogiedno gramofona. Second gender, first svijetu znaju ljubavnicu koštaju Svakom krkni jednom sad i to je dosta Sekin četom posle čela Nože do grla tijela Oca brata sestru znaju ljubavnicu koštaju Svakom krkni jednom sad i to je dosta Skasnio pa se sudario Mnogo mrtvih i ranjenih bilo Neki što je na voz zadocnio Želučio patro je ubio Sve zbog jednog gramofona Sve zbog jednog gramofona

Siguran sam da vam je poznat glas <clears throat> pesme koje smo upravo slušali, Peđe Vranešević, Laboratorija zvuka. Peđe Vranešević se ovaj put pojavljuje kao PVC pop, pesma Crna kronika, pesma koja je pravljena e, sa The Red Black Gang of Four za predstavu koja se zove Nema zemlje. Eh, o čemu se zapravo ovdje radi. 16. Eh, decembra, ukoliko se ne varam, tako 16. decembra u Domu omladine u Beogradu i 22. decembra u studiju M u produkciji Novosavskog udruženja građana za nove umjetnosti, laboratorija 21. Eh, gledat ćemo projekat pod nazivom Nema zemlje. E, reč je o savremenoj verziji rock opere Fabrike radnicima, koju je početkom 70-ih godina Peđa Vronešević napisao sa Želimirom, Želimirom Žilnikom, a nikad nije izvedena u punom obimu. E, kao umetničko viđenje događaja 90 i 5. oktobarskih promjena u Srbiji, koje govori i o tome što se događa danas i naslučuje sutrašnjicu, sled opera Nema zemlje, bit će premijerno izvedena upravo u Beogradu 16. decembra. E, kao što smo rekli, reč je o adaptaciji nikad izvedene prve srpske, a moguće i prve jugoslovenske rock opere Fabrike radnicima koja je napisana 71. godine. Nakon 40 godina svojevrsne laboratorije, komponovanja i pisanja muzike i songova za oko stotinu pozorišnih predstava, Vranešević je adaptirao svoju rock operu unevši naratora i hor po uzoru na antičku dramu. je u vizualnom smislu provocira sve ono što korespondira sa temom Nema zemlje, a to su turbulentna vremena u kojima je stasala ruska avangarda Maljević, Taklin, El Lisicki i pridružena Bratija, navedeno je u najavi te produkcije, za čije je snimanje angažovana grupa PVC Pop koje smo upravo slušali. U nastavku ostajemo u Novom Sadu i poslušat ćemo Kec Kec, a onda prelazimo i zvanično na drugi deo emisije i deo posvećen izložbi o nacističkom teroru nad homoseksualcima i uopšte o teroru nad homoseksualcima. Da, izložbu smo 2008. postavili u Zagrebu, ona je nastala suradnjom uh, Holocaust muzeja iz Washingtona i Švules muzeja iz Berlina i ustupanjem nekih arhivskih materijala iz desetak e, raznih državnih arhiva iz širom Njemačke, Poljske i Rusije. Mhm. Ok, i da li je bilo nekih efekata s obzirom kada pričamo o homofobiji, mislim da možemo da upoređujemo i stanje u Srbiji, u Hrvatskoj i u ostalim, i ovim državacima nastalim na, na, na, na temelju SFRJ. Pa e, bilo je nekih efekata, znači kad smo mi e, postavili tu izložbu, nama je bilo važno zapravo da se otvori tema, uopće da se razgovara o homoseksualnim žrtvama, žrtvama tijekom nacističke e, ideologije, nacističkog režima. ono što se uspostavilo je da u Hrvatskoj ne postoji niti jedan povijesni stručnjak koji se tom temom bavi i koji o toj temi zapravo može govoriti. Do toga smo došli e, na neki način ne slučajno, iako smo to i naslučivali. Naime, mi smo htjeli da izložbu posjećuju i srednjoškolci i srednjoškolke, odnosno da Ministarstvo obrazovanja Republike Hrvatske daje naputke školama da, da zove učenike na izložbe, na izložbu. međutim, oni su zapravo odgovorili na jedan vrlo e, neugodan, gotovo homofobičan način i tu se ta rasprava zapravo razvila do toga da su oni priznali da oni ne poznaju dovoljno temu i da im treba pomoć u tome. To je taj pomak o kojem sam govorio. Znači u Hrvatskoj svake godine se organizira za profesore povijesti e, nekakav seminar o temama nacističkih zločina i oni su nakon ove izložbe prvi put pozvali zaista stručnjake iz e, Washingtona, iz Holocaust muzeja da održi e, predavanje o tome kako se predaje učenicima u srednjim školama eh, o ovoj temi, eh, o temi zločina nad homoseksualcima. Znači to je recimo neki pomak koji smo mi vidjeli u samom sustavu da se možda napravio, no naravno eh, edukacija o toleranciji je dugotrajna i ona treba biti neprekidna. e, jedna od stvari koje se između ostalog ispominjao ovdje je odnos prema homoseksualcima u bivšoj Jugoslaviji. Koliko misliš da je ta e, stigmatizacija u tom trenutku zapravo jedan od uzroka zašto nema profesora istorije koji su se i koji se dan danas jeli, uopšte bave tom temom? znači, nekakve paralele između fašističkog, nacističkog režima i režima koji danas, e, na ne, ili desničarstva koje danas e, je aktivno, se mogu možda naslutiti u diskursu. Znači, jedan i drugi funkcioniraju na način društvene diskvalifikacije. Znači, tu ide sa teškom stereotipizacijom, sa uh, medikalizacijom, sa pravnim ograničenjima Um, tako da recimo u srži svake homofobije, svake ksenofobije i svake, svakog rasizma je zapravo upravo to. Šira društvena e, stereotipizacija i, diskvalifikacija sa tom osnovom. Um, na to se naravno dograđuju šire, širi aspekti društva koji onda zapravo se bave samo isključivanjem manjina umjesto uključivanjem u društvo. Zašto e, zapravo se povijest time nije bavilo? Prvo iz jednog vrlo ljudskog razloga, a to je da se homoseksualne žrtve, e, njihov progon se nastavio i nakon e, završetka drugog svjetskog rata. Znači kad je oslobođenje došlo od, od nacizma i fašizma, oslobođenje nije došlo i za homoseksualne osobe s obzirom što, zato što su zakonske osnove po kojima su oni bili zatvarani tijekom nacizma ostale na snazi sljedećih 20-30 godina u raznim državama e, Europe. Recimo u Hrvatskoj je homoseksualnost dekriminalizirana eh, tek 1977. To znači da, znači da 32 godine nakon toga nitko ko je bio proganjan po osnovi vlastite seksualnosti nije bio lud da traži neku oštetu, da o, toj, tom progonu progovara, zbog toga što je i dalje mogao završiti u zatvoru. I mnogi ljudi koji su bili u logorima su jednostavno nakon što su logori bili ukinuti, samo poslan, premješteni zapravo u običajne zatvore. I to je, tu se dogodio taj razmak, odnosno 30 godina, 40 godina šutnje. Ljudi su e, jednostavno nisu o tome pričali, to nije ušlo u nikakve povijesne dokumente. Knjiga koju smo mi preveli s njemačkog, Heinza Hegera, Muškarci s ružičastim, tro, ružičastim trokutom, je zapravo jedino pisano svjedočanstvo osobe koja je, eh, homoseksualne osobe koja je preživjela koncentracione logor. I ta knjiga je objavljena početkom 70. godina u Njemačkoj. Ne prije, upravo zato što je do 69. i u Njemačkoj postojao zakon eh, famozni članak 175 po kojem da si kao homoseksualna osoba mogla završiti u zatvoru. Mhm. Negde bi se možda moglo i zaključiti bez obzira što ako govorimo o brojkama žrtava, homoseksualci nisu na prvom mestu, ali u, u odnosu na ono šta se dešavalo zapravo nakon drugog svjetskog rata i u odnosu na to da su žrtve eh, holokausta mogli nakon drugog svjetskog rata da iznose istinu koju su preživjeli homoseksualci, to nisu mogli, moglo bi se možda i zaključiti da su oni zapravo i najveće žrtve kada se pogleda ili ukupan broj godina. E, mislim da su možda najdugotrajnije žrtve. Znači, to su, homoseksualne osobe su i danas žrtve na neki način u mnogim društvima, pa i u hrvatskom društvu, ili dalje tek čekaju da uživaju potpuna svoja građanska i ljudska prava. Znači, ta jednakost i dalje nije postignuta. Sad ne htio sam još nešto reći, to mi je isparilo zapravo. Dobro, možda će mi doći. Pričali smo o najdugotrajnijem zapravo... Ne, ne, čekaj, nešto mi je baš... Žrtvama. Eh, otišla mi je misao. Pa si onda prešao na Hrvatsku. Ne, ne, da je, ta Hrvatska me uvijek ono, <laughs> zblokira. sad kad si već krenuo o tome, e, legislativa zapravo u državama koje su nasledile Jugoslaviju se uveliko izmenila u odnosu na taj period, jeli do 77. godine. Međutim, e, stanje u društvu ne mogu da kažem da je znatno bolje od tog perioda, jeli pa do danas. Pa, zapravo se ne bih složio, barem što se tiče Hrvatske. Znači, u Hrvatskoj nekakav ozbiljni i angažirani LGBT aktivizam postoji nekih desetak e, godina od početka 2000. ih I taj neki pomak se vidi, barem u Zagrebu i u većim sredinama. To je inače uvijek tako slučaj, jednostavno ta migracija e, ljudi iz manjih sredina prema većim gradovima je samo, samo razumljiva iz mnogih razloga. E, ono što se promijenilo zaista od 10 godina, što e, ja primjećujem je da jednostavno e, u javnoj sve, sferi je gotovo nemoguće izražavati otvoreno homofobične stavove danas u Hrvatskoj bez osude. Znači, onaj sram koji je možda prije deset godina bio naljepljen na osobe homoseksualne orijentacije, danas je na na čelu homofobičnih ljudi. Znači, danas ako neki političar iznosi homofobične stavove ili ima takve izjave jednostavno nije Uh, ozbiljan političar. Znači to nije političar ko može zaista računati na neku uh, afirmaciju u političkom uh, društvu. I bio je sad slučaj nedavno na predizbornom skupu u Šibeniku gdje je zapravo i državno izborno povjerenstvo, znači bez neke, nekog većeg angažmana samih LGBT udruga je samo reagiralo da je to neetičko ponašanje. gospodin se ispričao, znači bila je odmah reakcija i Hrvatske demokratske zajednice, naravno predizborno vrijeme svi su vrlo slatkoriječivi, ali to je ipak neki indikator e, da se puls javnosti mijenja na neki način. I tome je razlog, ja zaista mislim, e, povećanje vidljivosti e, gej populacije u javnosti. Kroz E, parade ponosa, kroz kulturne aktivnosti, znači kroz, kroz jednostavnu vidljivost, jer taj strah zapravo je uvijek strah od nepoznatog i strah od stereotipizacije. Znači vi ako se nikad niste susreli sa uopće idejom homoseksualnosti i slušali ste samo ono što vam se propagira na vjeronauku, grijeh, bolest, e, pedofilija, sva najgora čuda koja su moguća, naravno da je homofobija zapravo logičan e, stav, to je logična reakcija, ali je e, na teret društva, odnosno na teret e, obrazovnog sustava mora biti korekcija tog tih javnih stavova. I to nikada ne može, znači ljudska prava ne mogu biti dio populizma na neki način. Znači to mora zaista biti standard koji se politički mora uspostaviti. <laughs> sve to jako fino zvuči ovako u, u samoj priči u praksi u praksi stvari ajde zavisnosti od, od od vremena i zavisnosti od grada. Ne, ali u praksi desi, se da bude drugačije, da. Apsolutno. Znači u praksi kako to zaista izgleda. Vi ste u Šibeniku, neko vas istuče, dođete u policijsku stanicu i oni vas ismijavaju. Znači to je recimo praksa na čemu se treba raditi, na edukaciji policije, na edukaciji odvjetništva, na edukaciji, znači, ali to mora ići, znači to nije nešto što će se preko noći dogoditi. Znači to je i maltene i generacijski sklop. Ja znam osobe koje su homoseksualne, koje znači su, ne znam, u svojim 40 ili 50 i njima, njima samima jednostavno nije moguće prihvatiti e, potpuno biti otvoren sa vlastitom seksualnošću. Znači to je taj neki e, to, e, znači taj e, odgoj, odnosno odrastanje u takvom sistemu ili društvu koje vas je stalno zatiralo ili ušutkivalo, ostavlja jednog dugog traga. S druge strane, ljudi koji danas imaju 16-17 godina su ljudi koji su odrasli uz javni Zagreb Pride, uz queer Zagreb kao maltene mainstream i međunarodni festival i to su ljudi koji više nemaju te vrste ograde prema samima sebi i ne očekuju um, naime oni sad očekuju prihvaćanje oni sad ne očekuju šamarčinu od tate doma kao što možda su generacije prije bile okružene tim sramom što će susjed reći ili slično samo još malo izložbi. Ovaj, bilo je u Zagrebu, sada je u Beogradu, bit će to naredne tri nedelje otprilike. E, kakvi su dalje planovi? Jeste imali planova eventualno odlazak u Sarajevo i u druge gradove? Da. E, jel imaš pitanje? <laughs> izložba je bila znači u Zagrebu, Rijeci i Puli. E, ovo je prvi put da je izvan Hrvatske. Pozvani smo i u Bukurešti u Grčku. Ehm, i sad čujem i u Crnu Goru. Ehm, dakle, mislim da je izložba je spremna, ona je na neki način vrlo lako prenosiva i uvijek je, mislim u Hrvatskoj na sva tri, na sve tri, sva tri događanja je bila reakcija vrlo pozitivna i, zaista je bio velik broj ljudi koji je došlo, je došao vidjeti izložbu. Ili je na neki način, kao što sam rekao, edukativna i dokumentarna, ali je pristupačna i užasno je zanimljiva. E, <clears throat> spominjao si ovdje između ostalog e, da radite na istraživanju činjenice mhm. e, odnosa NDH nastavno homoseksualaca. Ja iskreno da ti kažem, zaista ne mogu da se sjetim da li sam bilo gdje ikada pročitao da su homoseksualci bili žrtve. ako možeš samo ukratko, eventualno nešto do čega ste došli što će da pobije zapravo Da, znači ono, e, to je zaista e, problem, znači e, ova izložba je moguća upravo sistematičnošću, sistematičnosti njemačkog terora. Znači oni su zaista sve popisivali, svako ko je ušao u logor imao svoj broj. U ustaškom režimu to nije bilo uvijek tako. I ti arhivi su izgorili, u međuvremenu nestali. Znači to je jednostavno drugčiji drugčiji bio odnos prema vlastitoj povijesti i gledanju prema vlastitim zločinima. Znači u Jasenovcu vi nemate e, nikakvih dokumenata ili do njih ne možete doći jer su u potpunom kaosu koji bi mogli tu tezu potvrditi. Ono od čega mi zapravo polazimo i to istraživanje koje sad radimo je e, zapravo istraživanje nakon NDH, odnosno e, progon homoseksualaca tijekom Jugoslavije zato što e, su, kao što sam rekao, znači u Hrvatskoj recimo bili do 77. je kriminalizacija, u Srbiji i do raspada Jugoslavije, valjda. I u tom nekom prvom naletu e, kopanja po arhivima smo našli oko 150 e, slučajeva gdje su ljudi zaista bili osuđeni na zatvorske kazne E, zbog homoseksualnosti. Ono što je slično sa nacističkim terorom je da te osobe nisu nikad bile osuđene ili u najvećem slučaju e, nisu bile osuđene samo zbog seksualnosti, već im se uvijek prišivalo i razne druge e, kriminalne radnje. Znači, to je recimo u, u bilo švercanje deviza, pa i homoseksualnost. Bilo je lakše. znači, bilo je jednostavno lakše sa više strana e, to, društvena diskvalifikacija. Znači, homoseksualac, aha, lopov, o, svašta, ne? E, I to je nešto što, velim, sad analiziramo e, te sve materijale i ono što bismo mi htjeli napraviti kad se to dovrši i tražiti jednu E, rehabilitaciju na razini društva osoba koje su zbog tog bile osuđene. To se recimo prema e, žrtvama nacističkog terora u Njemačkoj dogodilo tek 2002. godine. Kada je znači parlament e, na neki način javno rek, proglasio da su sve žrtve koje su bile progonjene po toj osnovi progonjene nezakonito na neki način. Hvala. kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja. Mogu da te pusti da hodaš pravo Hajde sad vi stvari Ali neću da te pustim da hodaš pravo Hajde sad vi stvari Iako mogu da te pustim da hodaš pravo Hajde sad vi stvari srecia Spójrz ten smo Zvonimira Dobrovića iz udruženja Queer Zagreb koji je pričao o izložbi o nacističkom teroru nad homoseksualcima, a kao što sam najavio u nastavku Kupeka e, tematika slična. E, razgovarali smo sa Daliborkom Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice koji su osmislili ideju za Spot, e, mi smo dio ekipe koja promoviše e, osobe sa homoseksualnim orijentacijama, a zbog kojeg su glumci morali da napuste i podgorice zbog pretnji koje su primali nakon, nakon spota. Dakle, e, Daliborka Uljarević, a onda ostajemo na terenu Crne Gore. Koja je ideja bila e, kada ste pravili onaj spot? Pa mi, e, mi zapravo ištili na jedan e, možda neobičan i radikalan način afirmišemo LGBT pravo u Crnoj Gori, direktno zapraćujući kupaciju koja ima najveći stepen otpora prema primjeni ovih prava. Smatrali smo da je takav koncept najbolji odgovor na snažno pretresu predrasudu društva koje živimo, u kojem su LGBT osobe što je prepoznate kao prava protiv koje se treba boriti, porodične srabote ili bolesnici. E, čitav tim je, koji radi na produkciji ovog spota se zapravo rukovode time da u Crnoj Gori ne e, stanuju kulturinski prava i nadali smo se da ćemo na ovaj način utjecati e, da se različitosti počne prihvatati kao dinarne svakodnevnice. Spot je prikazivan gde sve? Spot e, je znači, e, ono, inicijalno prikazan na našoj konferenciji za medije, a odmah nakon toga su ga preuzele sve ruske televizijske stanice. Premijerno je bio i na portalu vijesti dnevnog lista, a koliko je meni poznato da sad su ga već milioni vidjeli na, ne samo na teritoriji bivše Jugoslavije, već smo imali poziv novinara iz Austrije, Italije i nekih drugih zemalja. Mhm. Generalno reakcije, barem koliko sam ja primetio tih prvih nekih dana, su bile fenomenalne, bar, bar koliko sam video ovdje. Pa ja bih rekla da su uh, reakcije, da bi se reakcije mogli podijeliti u uslovno dvije kategorije. Um, jedan broj, uh, u stvari u javnosti su e, dosta važni izazvali vrlo negativni komentari na portalima koji su bili anonimni, često vraženi pogoda mržnje, ali ono što smo dobijali od kolega iz sektora, od ljudi iz različitih sfera društvenog života, kao i od ljudi e, iz struke u smislu e, produkcije tog sporta je zaista bilo izraz tih naših očekivanja. Radi se o jednom niskobudžetnom spotu koji treba da posluže neprofitne svrhe i nisu stvarno pa očekivali e, ni tu vrstu pozornosti, ni tu vrstu hvale od onih koji su u stanju da ocjene kvalitet sporta u produkcijnom smislu, i smislu ponosnosti. Odakle ideja da se zapravo e, e, osobe homoseksualne orijentacije poistovete sa futbalskim navijačima za koje znamo da su negdje možda i najtvrdokorniji u svojim stavovima, kakvi god oni bili, pogotovo kada ih treba izraziti. Pa, ja bih htjela da je kompletan autor uh, spota mladi crnogorski reditelj Danijela Marunović, koji je u dogovoru sa projektnim timom predložio nekoliko scenarija. Jedan od njih je bio ovaj za koji smo se mi opredijelili. Mi smo zapravo svjesni išli na to da treba komunicirati, pa čak i na ovaj način sa onima koji imaju najveći probleme sa LGBT populacijom i to je, to su do sad crnogorskom što bili navijati najveće najvećem broju prepostavljeno pretpostavljam je to tako i u drugim društvima u regionu, što ne znači da mi treba da zanemarujemo tu grupu, da joj se ne obraćamo i da sa njom ne komuniciramo reakcije e, određenih grupa baš i nisu bile tako dobre, pa su glumci koji su u spotu morali da napuste i podvoriti. Pa to su te bile prve anonimne reakcije nakon ehm, uh, ehm, onih radnji policije koje smo mi iz početka pozivali bila malo inertna, stvari su se naravno radikalno promijenile, e, svi ti koji su vrlo hrabri na izrazima e, govora mržnje, netrpeljivosti, dok su krivite e, različitih njihova ili ne znam, i da mogućnosti da nikog zakonski broj neće biti ekstriven, se potpuno drugačije po našem trenutku kada shvate da to ne garantuje tu vrstu privatnosti na koju se računa. Tako da je, kada su posle prvi prijatnosti, sada sve pod kontrolom, uopće su se vratili posle su par dana nazad i svojim naravno e, životima i poslu i nadam se da će to zaista ostati na nivou te prve nekontrolisne reakcije, ali uz napomenu da policija nije reagovala dovoljno brzo i da je dopustila da stvari skaliraju od tog nivoa da se glumci osjete e, neprijatno ugroženo samoj posljedici. Dobro, ja se nadam da su se stvari malo stišale i da su za sada ostale samo ona pozitivna sećanja i, i, i pozitivne misli jeli, na spot koji je većini nas izmamio onako osmih. Da, naravno i čini mi se također važno povući da niko ko je radio na spotu ne bi e, ni danas odabrao drugačiji koncept, odnosno ne postoje niko koji je zažalio zbog toga čak i, i glumci koji su u, kažemo, tom nekom trenutku preživjeli im možda najveću neprijatnost. Što samo negdje dokazuje, onaj, što samo dokazuje da je čitav tim bio puno mjeri posvećen ne samo jednom zadatku onaj, u tom, ne znam, i glumotvornom produkcijnom smislu, već e, i sa punom svješću kako to može utjecati na to što puno brzo promjene može indukovati. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Hvala Daci, e, kao što rekoh mi ostajemo u Crnoj Gori, konkretnije u Podgorici, samo dve stvari još imam da podelim sa vama i završavamo ovaj 29. Hm, pomalo čudni kupek, pošto ne ide uživo, nadam se da Boba uživa, a i ja zajedno sa njom u Kulturnom centru grada. Uh, u Podgorici će inače od 10. do 15. decembra u Kicu Budo Tomović i Crnogorskom narodnom pozorištu kao i Centru za građansko obrazovanje biti održan drugi festival filma o ljudskim pravima pod nazivom Ubrzaj. Uh, možete da nađete spot za film na YouTube-u ubrzaj.me, to je na kraju krajeva i web stranica festivala. A osim toga, još jedan zanimljiv filmić može se pogledati na YouTube-u koji je također rađen u produkciji e, Centra za građansko obrazovanje. Film se zove Montenegrin Beauty, kompletan se može pogledati na YouTube-u. E, reč je o dokumentarnom filmu autora Danila Marunovića. E, film se bavi ne postojanjem ili postojanjem s obzirom na nedavna dešavanja studentskog aktivizma i bunta u crnogorskom društvenom kontekstu. Film traje 20 minuta, kao što sam rekao producirao ga je Centar za građansko obrazovanje u saradnji sa nevladinom organizacijom Koala Production, Eto toliko. E, odjavljujemo se sa 29. kupekom. Vi uživajte u rezultatima izbora, mi se čujemo sljedećeg utorka, mm, najverovatnije ćemo se malo baviti i Makedonijom. 2012. Neće biti kraj svijeta Imat ćemo sve Što smo imali i prije Trade centre nacional Liberalnoga fašizma Religije sa happy endom proroke sa mp 3 Sve će biti na svom mjestu Na Arktiku bijeli medo U Italiji Berlusconi Na Kubi McDonald's Na biralištima Moroni Jurišat ćemo po forumima kucac statura Mrzit život što živimo I sliniti za onim prije Dvanesta Biće samo godina u nizu Spasenje daleko Bliski istok blizu AIDS će biti kućna bolest Širit će se ko Svaka zemlja bit će Deutschland svaka himna Iberales Dva nula jedan dva Dva nula jedan dva 2012. Gosti će se samo crvi Za barel nafte Sto barela krvi 2012. Ustaće sirotinja Poslije hljeba i igara čekat će ih giljotina Oni što ih povedoše Položit će mermer Poklonit se najboljim sinovima I otići na dernek